Onda dalje nastavlja nastavlja pojašnjava nam e, vrlo bitno meselo a to je eto halfel imam tako je naslovio ovdje učenje iza imama Kaže, qira'atu, el qira'atu fi, e, fi e, sirije, vahađibetun ala mumi li mumi qawli dala la salat lemen lam yaqra bi umil quran e, Kaže, qira'at učenje, misli se ovdje ovaj, qira'at učenje, iza imama kad se klanja, kaže fiserije, znači u namazima koji, kojima se klanja u sebi kaže je vađib. Vađib je da se uči iza imama kad se klanja recimo podnik indija namaz ili drugi namaz u kojima se imam uči na glas. Kaže vađib je i mumu, znači muktedi koji klanja za imamo. Kaže zbog čega? Zbog e, riječi poslanika sam znala salat ili men lem jakrabi umil Kur'an ima namaza onome ko ne uči, ko, ne prouči umul Kur'ana, to je fatihu. I ovo je poznato, znači ovo je, na ovo većina učenjaka, džumhur učenjaka, osim koga? Hanefija. Uglavnom Hanefija se ovako ovaj, poče isto, razilazi sa džumhurom. Hanefije, po Hanefija, kad klanjaš za imamom, kako klanjaš? Allahu ekver i... I šutiš šutiš. Ali da li se izgovara kod Hanefi Allahu Ekber i ovo sam je izgovara se, tako? Samo učenju, znači ovo učenje tu šutiš. Da li se uči kod Hanefi Tehijad? Uči se Tehijad i salavati i tako dalje. Znači ovdje govorimo o učenju, znači na, Kod džumhura u namazima gdje imam, ne uči na glas, vađib je učicu. Znači čovjek koji ne uči grešan je. Šta je od toga vađib? Vađib fatiha a, a, ovaj, učenje nešto iz Kur'ana nakon Fatihe, to je sunet. Oko toga skoro su složni učenjaci, da je učenje Kur'ana nakon Fatihe, da je to sunet, da nije važno. Čovjek ako to izostavi, ne treba ni sehvi sežu činiti. Dobro. Kaže, وَيَقْرَ الْمَأْمُومِ فِي جَهْرِيَ الْفَاتِحَ سِرًا لِعُمُومِ الْحَدِيثِ سَابِقُ I kaže, uči me'mun, muktedija koji klanja za imamom u namazima gdje imam uči naglas, džehrije, uči imam naglas. Kaže, Muktedija kada klanja za imamu koji uči naglas, treba da uči fatihu sirren u sebi. Li Hadis hadisi sabi, kaže, zbog općeg značenja prethodnog hadisa. Da je imao jači dokaz, naveo bi ga na ovo Koji jači dokaz? Od hadis, obaditim samita, u kojem je došlo, šta? Ja čujem vas da učite za mnom. Kad je poslanci okrenuo nemojte to raditi, osim bi umun Kur'an, osim za Fatihu da učite. Međutim, hadis veliko razljedno oko njega. Velika skupina učenjaka ga je slabijim, druga skupina učenjaka hadisa da je prihvatljiv. I tema za sve pričali smo o kompletan jedan ders ovdje. Kompletan ders, prvi ders ovdje, ovaj, opći, opći ders koji je bio ovdje, je bio na tu temu bitne teme obrađujemo. E, dobro, kaže, a onda, pa se, znavaju ovo, znači on naginje ovdje, naginje stavu tome da je, da znači da treba učiti, ali ovdje nije rekao, kaže jakrome mu da uči, nije rekao da mu je vađim, nego treba učiti. Nije rekao vađi mu je, šart mu je valjanosti, batil mu je namaz ako ne prouči, nego treba proučiti. Šta treba? Treba važib, treba sunnet, treba šart. Pojašnjamo to poslije. Kaže, وَهَذَا ebra wal ahvat. Ovo je, kaže, ebra, ebra ime, to znači ovo je bolje i sigurnije. Sigurnije da prouči. Što znači imao je sluha za to veliko razilaženje. Znači to je bolje i sigurnije da uči u sebi. Kaže, فَيْنِكْ تَفَا بِقِرَانَتِ الْإِمَامِ فَسَحْ Ako se zadovolji učenjem imama, ispravno namaz. Zbog čega? Li kaulihi ta'ala وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِيُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّهُمْ لَعَلَّكُمْ turhamun Kaže, a kada se uči Kur'an, festemio lehu, slušajte, ansitu i šutite, la'alekum turhamun, da bi vam se smilovalo na osnovu tog kuranskog ajeta, kaže voli kao salam salam a znači skoro su složni mu fesir da se ovaj ajet odnosi na klanjanje u namazu za imamo. Voli kaulihi sallallahu sallam, men kane lehu imamun, fa qira'etuh lehu Onaj kaže, ko klanja za imamom, učenje imama je njemu učenje. Kirajet imama je njegov učenje. Ovaj hadis je slab. Ovaj hadis je slab u svim svojim rivajetima, čak neki kažu jako slab, uglavnom, međutim, prenosi se od skupine ashaba i tako dalje, uglavnom ova, i rade po njemu i smatraju da se to odnosi na ovu situaciju. Ova situacija, to znači da se radi po ovom hadisu u slučaju da klanja za imamu koji uči na glas. Kaže, ređaha hada kaže, e, da, prednost ovom stavu je dao velika, grupa od učenjaka, da se radi po ovom drugom stavu, znači, da se zadovoljiš učenjem imama koji uči na glas i ne učiš za njim. Uči on fatihu, uči suru, ti šutiš, nije ti ostavio prostora za učenje fatihe, ne učiš fatihu. Ostaviti prostor za učenje fatihe, proučiš fatihu i selam aliku. A onaj ko sebi Uh, uzme onaj drugi stav na čemu ima, ima, imam šafija, vi znate po ovom pitanju smo govorili, znači imam tu dvije krajnosti. Imam, imam šafija koji smatra da je važi svakom pojedincu da prouči fatihu i onom koji klanja za imamo mora u ako ne proći fatihu na jednom rekatu batil mu namaz, pa imam šafija. A imamo Hanefije kontra, obrnuto. Ništa ne trebaš ući, sam stani, Allahu, evo ako ono, dirneš i, <laughs> dole, kajš, dobro ufatiš i to je to. Ako imaš stomak, ja. <laughs> I to je to, do kraja namaza. Ja. A onda ovi, zašto ja spominjem ovi drugi, koji uzmu stav od imama Šafije, pa zato što oni vas da dolaze pita ili nije ispravan nama, nije uspio ili uspio, nije uspio ili lako je onako, i onda još ako klanja do tebe, čuje sam šapure nešto, klanjaš, nama, sam šapuće nešto, oni što hoće po tedvidu, hoće nešto, samo izbacuje neke glasove, kao po teđvidu on uči, a u sebi uči po teđvidu uči, nevjerojatna stvar. I uglavnom ovaj, onda otežaju sebi, pita jel mi ispravno, nije ispravno, to su belaje za zlame velike, ali eto. Dobro. Ovaj, smo, znači ovo smo, da smo pričali i, i fino ono ovdje, ovo je, ovo zaista fino pristupio tome da je spomenuo, znači jedan drugi stav bolji je ovako, može je ovako i tako dalje, ovaj, imao je sluha za to, za to veliko razilaženje po tom pitanju. A onda nadalje a, šeh Karni pojašnjava detalje toga kako se onaj izgovara, znači kad se izgovori tekbir, pa se odlazi na ruku, na kijam i tako dalje i kako, kako se postupa u nastavak namaza, znači imamo dosta više, koje se uče dove, znači jako fini stvari spomenuo ovdje, a to ćemo morati ostaviti za sljedeći put. Svanak Allahume ve hamdik, ašhadu en la ilaha ente, estakvirke ve tubu ilaik. Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam,